mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Vos hablaste, arrancaste recién a de la silla de ruedas. Wheelchair to the power. Y a mí me hizo acordar muchísimo ayer. porque yo no sabía, yo había visto esas propagandas, ¿no? Donde aparecía eh, Macri y la, señora y hablaban. A mí me gusta. No, no. Por fin le creyeron a Macri, por fin. El tema es que muy Heroes, la serie Heroes, es, igual, <laughs> es igual. es igual. me hizo acordar muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Wheelchair to the power. Nathan. Lunes arrancamos la semana de Yolki Palki con covers, como Covers. Porque es, una forma de arrancar la semana, ¿no? Algunos programas la, arrancarán con folclore, otros lo harán con, con, pop del que le gusta Billy, pero no es el caso. Mira, está todo, todo, tiene parodia y tiene toda, la, tiene la semana en, en un apunte. Pero tengo todo mal, no sé qué día... Ah, acá está. Acá está. escribí mal y entonces me confundí. Lunar de covers. Mm, sí. Uno de los mejores. Una de las mejores bandas de la historia. yo te digo ¿Cuál es? Y eh, en, Inglaterra se turnan entre Queen y los Beatles. Beatles Beatle, Queen, Queen, Beatle. casi todos los años. Primero es, una guarangada. <laughs> Poner a Queen al, lado de los Beatles. ¿Por Segundo que no. Son mucho mejor. Son los Smiths. Son mucho más versátil. Queen es el grupo más completo de la historia del rock <laughs> sinfónico. Mira cómo lo limito. <laughs> Ah, estuve bien. Ahí estuviste bien. Y eso me parece que no te lo discuto. Ahí eh, está. Los Smiths. ¿Cuándo va a volver, perdón, cuándo va a volver rock sinfónico? No sé, no, espero que nunca. Es insoportable, insoportables, temas de 8 minutos, así, con solo de guitarra, solo de batería, solo de pandereta. No, <laughs> déjame de joder. El último disco de estudio de los Smiths salió en el 87, ya se estaban empezando a pelear. ¿Quién? Don Morrissey, ah. nuestro viejo, querido, amado el, de los gays. Claro. Y Johnny Marr, es el guitarrista, que era, era el guitarrista de ellos, que ahora toca en otra banda. Bueno. ¿También era gay? No, no era gay. Y Morrissey, yo no sé si es gay. Es como el de los sultanes. <laughs> no sabes si es gay. <laughs> Mira con quién te lo comparo. <laughs> Pero era mi. sí, puede ser, eh, creo que la comparación va. Está bien. Bueno, entonces, en el último disco que sacaron fue en el 87, 1987, que llamó Strange Ways, Here We Come. ¿Sí? Extraños modos, aquí vamos. Extraños modos, aquí vamos. Muy bien, excelente <laughs> traducción. Más soy como el Google. quiere traducir esta página? Igual. <laughs> Pero mira que te la traduzco así posta, como viene. No te interpreto nada. Ese fue entonces el último disco de, de estudio de ellos y tenía dentro de ese disco una canción que se llama Stop Me. Párame. Sí, Stop Me If You Think You Heard This One Before, ¿sí? para si escuchaste esto antes. Si crees, si te parece que ya escuchaste esto antes, ¿sí? Un pelo. Un bello. Tiene pelos en la lengua alguno. Frichi. Bueno, entonces, eh, tenemos ese tema por un lado, la versión original, y tenemos por otro lado el cover, ¿sí? que Aquí un cover es un sano ejercicio. Una cosa así, un sano ejercicio. Escuchar el cover y escuchar el original. De un muchacho inglés también, que se llama Mark Ronson, que es un productor. Sí, productor le dicen a la Son así DJs, pero que generalmente producen discos para... para para estrellitas pop y cosas. así. Él es la figura del productor, es una cosa medio rara, que generalmente lo que hacen es hacerle la música para que los, los otros canten encima. Bueno, lo que hizo él, sacó un disco este año que se llama Versions, ¿sí? Versiones, claro. 2007, que está lleno de covers con un montón de cantantes invitados. Entre ellos tu amiga Lily Allen. Ah, bueno. Y en el disco hay versiones de Coldplay, de Britney Spears, por eh. ejemplo, de Radiohead, de Máximo Park. Así una ensalada, con bandas nuevas, bandas viejas, chiquitas pop y lo que sea. Chiquitas pop. Así que Mark Ronson hizo un cover con eh, un, amigo de él que se llama Daniel Merriweather cantando. Sí, y pero le cortó el nombre. En vez de llamarlo Stop Me, You Think You Heard This One le puso Stop Me. Está bien, es lo más sensato que pudo Lo hizo cortito, y así que vamos a escuchar entonces a los Smiths y a Mark Ronson mezclados. Son los Un ratito cada uno. Es, de Smiths. De Smiths. así ah, Haciendo con, The Who se respeta el The Who, y cuando lo decís me decís los Who? ¿No qué? No dice que no. Me. Eh, ¿No está Stop Me por ahí? Ahí está. Este. Ahora sí. Vamos a Y apoya al monseñor Beasotto. ¿Y qué? Clavate uno, cuando quieras. Y ahora... Y ahora... <laughs> no le hables de tan lejos al Y ahora... Y ahora para continuar, porque... Qué Nos cayó bien Mark Ronson, ¿sí? A vos. a mí me cayó bien. Vos. En Inglaterra se armó un poco de quilombo así, em, agarraron quiénes fueron, creo que una banda que se llama Arctic Monkeys que está muy de moda uh, ahora ya. La del eh, el tema ese, The Monkeys Gone to Heaven. No, eso no. Dijeron, pero es una mierda ese tema. Ronson. Ronson es una mierda, es un boludo ese Ronson, es Ronson, you don't exist. Exacto. Who do you think you are? Pero pero por otro lado, le, llegó, el tema a, Morrissey y a Johnny Marr y a ellos les gustó, lo aprobaron. Él se los mandó antes de, antes de sacarlo, claro, Antes de sacarlo se los mandó, dijo, y, eh, díganme qué le parece. Está bien, leal, está bueno. Está bien, sácalo, le dijeron. Me chupó un huevo. Está bien. No, no les importó mucho, ¿no? Pero él lo cuenta orgulloso, dice, ah, no les importó, <laughs> no me dijeron que era una mierda. Y que Morrissey no te diga que algo es una mierda, es genial. ¿Sí? porque significa que oh, no, le molestó demasiado, lo cual está bárbaro, porque todo le molesta. Ah, no porque sepa algo, sino que todo le molesta. Bueno, Mark Ronson estuvo hace poco... Acá en Argentina. No, no estuvo en Argentina, estuvo en un programa de radio de la BBC inglesa, en el programa de una mina que se llama Annie Mac. Sí, que vendría a ser como la Billy de la BBC inglesa. Ah, mira, ¿sí? Como la Daisy May Queen. ¿Quién? La Daisy May Queen. ¿Quién es Daisy? no importa, <laughs> ya te voy a instruir en la vida. Bueno, entonces estuvo Mark Ronson y llevó un, compiladito... Parece un nombre de mentira, Mark Ronson. Sí, debe ser medio falso. Mark Ronson. Se llevó un compiladito, ¿sí? Donde mezcló en cinco minutos, una especie de mega, mega super mix de cinco minutos, metió más de 40, no, casi 40 canciones. Eran 38, 39 creo. Así, todo amontonado metió, por ejemplo, siete versiones diferentes de eh, Hey Shoot. La agarró la, la, calamaritis. ¿De los Beatles? La agarró la calamaritis. ¿Por qué calamaritis? Cuando Calamaro se sacó su CD encima del contrato que te hizo cinco, siete discos. Claro, bueno pero metió del todo junto, ¿sí? Y además de todas estas versiones que yo te contaba de Coldplay, de Britney Spears, de Radiohead que están en el disco, mezcladas en este mix con las originales y además temas de los Who, Who? <laughs> de decía de Who, los, Who. temas de los Who y de English Beat que era una banda inglesa. Eh, que competía con los Beatles. No, Estuvo a la sombra de los Beatles. Así que vamos a escucharlo a este super mega mix de 5 minutos con casi 40 temas de Mark Ronson. Parody en un momento había hecho ídolo de esta semana. Un mix de los 80. grosso de 60 minutos. Uh, escucha esto. Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. <laughs> Remember to let her into your heart. Cause then you can start to make it better. Hey, Jude, don't be afraid. Master Ron. Can't get the thing cut. He's been hanging around for days. How was I supposed to do one night to be confused, one night to speed up truth. Plus t'es plus médecin, je suis satisfait. Là, toi, y'a ma dasque, y'a qu'un soir maintenant. Baby, back, put my mind on my money and my money on my mind. things in life for free. But you can give them to the birds and bees. Now there's some sad things known to man, but ain't too that sad The tears of a clown with no one around. Oh, it's, it's nobody knows. i gotta say I'm on my way. to win to see how things turn out if you apply some pressure. What happens when you lose everything? You just start again. You start all over again. What happens when you lose everything? tenemos a hoy con nosotros. Va a venir otro día de la semana, pidió cambio. porque acá cada uno hace lo que se le canta. ¿Qué tiene de malo este? <laughs> no tiene ninguna de malo. Pero bueno, no tenemos noticias de la semana, así que vamos a seguir directamente con music. Primero la página web es www.yolkipalki.com. ¿Querés que un día la, trate de hacer yo? ¿A qué? Ah, ya está. Cuando quieras. Trato un día. Todo lo que sea producción. Ay, Serás bienvenido. Vamos a tratar. Voy a tratar lunes que viene. ¿Le dije una noticia? Sí. Nuestro mail es com Se pueden escribir un mail a Billy o pueden agregarnos al Messenger y chatean con Billy mientras hacemos el programa. Sí, eso me O en otro momento también. No. No te conectas nunca ahí. No, no, no. Bueno, no horario programa pueden hablar con Billy. Después si quieren Billy, Billy Esponja arroba hotmail. Todo suma, <laughs> ¿viste? Tiempo de crisis. <laughs> Vamos con algo de, <laughs> lo que fue el disco de la semana Se ríe Matías, El psicólogo. Eh, no, tiene una percepción. Qué fue sentirse de nuevo. Dice, ¿pasó algo? ¿Qué sé yo? <laughs> Es la cara. Claro. Fue nuestro disco de la semana de la semana pasada. Se llama... Vos sabés que hay gente que discute el disco... ¿Viste cuál fue el disco de la semana pasada en Jockey Parky? No importa of Montreal es la banda, el tema se llama James Delgate Like a Mermaid Curse. De los mejores temas del año. Este domingo no se pierda por Combat Space, King Kong vs. Godzilla. La pelea llega a ustedes, gentileza de Yolki Valky. Why must I always play the clown? Why must I always play the clown? Why must I always play the clown? It makes it too easy for them to put you down. Too late, too late, too late, too late, too late to wash my face and hands. I'm too late to get too high to get too late to wash my face and hands. Fall out the bar, fall in the car, blow up, just pull that window down. Let's have a beer, another beer, that is a fine idea, my man. It's too late, too late, too late, too late, always to wash your face and hands. Too late to get too high to get too late to wash my face and hands. But she's looking good, I'm in the mood. Step up and try to make her smile. Try to make her smile. I need a line this time, the chat up kind. To steal the deal in time. Why must I always play the clown? Why must I always play the clown? Why must I always play the clown? It makes it too easy for them to put you down. Too late, too late, too late, too late to wash my face and hands. I'm too late to get too high to be too late to wash my face and hands. I fall up the stair, fall into bed, throw up, pull the window down, pull the window down. Let's have a line, another line. That is a fine idea, my man. But it's still too late, too late, too late, too late to wash your face and hands. It's always too late to get too high, too late to wash your face and hands. Why must I always play the clown? Why must I always play the clown? Why must I always play the clown? It makes it too easy for them to put you down. Too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late. Too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late. Oh, too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late. Too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late. Too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late, too late. What must I always play the clown? Always play the clown. 411-8204. Línea directa con Cholky Palki. Hola, soy Gustavo de Zona Norte y quería decirles que tengo mucha plata. Ojo, Zona Norte de Rosario, no Zona Norte del país. 411-8204. Línea directa con Cholki Palki. Deportes. En Cholky Palki. Van bastante deportes. en Chunky. Punky, Bambastes Deportes. En Chunky, Punky, Bambastes. barbaridad, señores! ¡Cuánta avaricia en el deporte! ¡Cuánta mezquindad! ¡Cuánto sufrimiento! ¡Cuánta falta de caballerosidad en un deporte que está cada vez más bastardeado! Ya no hay competencia clara, solo sufrimiento de la gente. El María Aguilar que sufre, el Macri que sufre por un lado y por el otro no tanto. Boca que se desmorona, Boca que convoca, con Boca no vamos a ningún lado. En Boca cerrada no entra mosca, señores. ¿Cuánta verdad vamos a repartir hoy? Vamos a hablar de tantas y como tantas verdades se puedan distinguir. Llegó el momento de ser claro, llegó el momento de ser profundo y entendernos mejor en esta patria futbolera, la patria que todos quieren, la patria que todos queremos hacer mejor. ¿Y cómo la hacemos mejor desde el deporte y el cariño? Le falta energía al locutor, ¿le pasa algo? Comienza la emoción. Desde ahora y hasta las 9 de la noche, el mejor equipo de profesionales en el mejor programa deportivo. La realidad nos lleva a amenazar todos los aspectos del deporte, nos lleva a entender mejor la sociedad humana como relación y como entendernos a nosotros como relacionarnos con otros seres, porque estamos acá para aprender, porque la vida es un aprendizaje constante, tiene esas cosas, esas cosas que a veces nos hacen reír, a veces nos hacen llorar, y bueno, hoy será un día de reír, hoy será un día de llorar, no lo sabemos porque este día recién comienza y por eso y por eso mismo vamos a hablar de todas las cosas que pasaron este fin de semana deportivo en la ciudad, en el mundo, en el universo. Tenis de Rolando Garros, con un tenis de alto vuelo, Guillermo pero frenó ayer la ilusión de su compatriota Juan Mónaco y accedió a cuartos de final de Roland Garros, mientras que por la misma distancia David Nalbandia fue eliminado por el ruso Nikolai Davydenko Llegó el momento de cambiar el auto. Acérquese a nuestro showroom y rum, rum, rum, váyase en uno nuevo. 30 años de trayectoria marcan nuestra parábola. En automotores, piense siempre en Justiniani presos puede percibir los estados de ánimo el operador, pero puede apretar un botón cuando debe. ¡Qué barbaridad, señor! ¡Qué atrevimiento juzgar a una persona por cómo se siente, por su cara, o por la extrañeza de la situación! Pero esto me lleva a hablar del tenis. ¿Cuándo volverá el pequeño Coria? ¿Cuándo volveremos a ver sus chanchadas en la pista? Ese, pero ese deambular, esas piernas fuertes y fibrosas en el polvo de ladrillos. Pero no, la verdad que ahora nos tenemos que abrazar al Cañas. Al Cañas todo el mundo hay que abrazar Señores, Hay que seguir a la patriada constante de adorar al caño, porque Willy Caña está dando lo mejor de sí. Nalbandean solo puede tomar agua mineral con Meolán. Ya no hay Meolán que baste, ya los rubios no sirven. Este país da negrito, hay que bancársela. Da Carlitos Tevez. Da todos esos negritos que le va bien y vamos a tener que abrazar a los negritos porque vamos a tener que abrirnos de una puta vez por todas porque somos unos negritos, señores el seleccionado argentino masculino de voleibol cosechó ayer una contundente derrota contra el subcampeón mundial, Polonia, por 3 a 0 como visitante en Visigoth, en cotejo válido por el grupo D de la Liga Mundial. Ponle un punto. Herrería el viejo ancla. Calzale un fierro fondeado a tu mejor pingo y olvídate del galope, porque tu seguridad no tiene precios. Nosotros te la tasamos. El viejo ancla, herrería, cotillón y las mejores paellas a pasitos del nivel del mar. El único buen voleibolista que vio este país fue Conte, señores, con esa barba inacabable, con esa incombustibilidad de piernas, con sus 42 años transitando las canchas. Eso era un deportista, un ejemplo del volei que no fue y que nunca será. Marquito Milinkovic es otro melanza encubierto, Marquito Milinkovic es otro Nalbandián que no sirve. Basta de ojitos celestes, vamos, se viene el nuevo fascismo del feo, se viene el fascismo de la raza no perfecta, pero de la raza resistente al hambre. Está todo listo para la gran final de las espuelas de San Antonio. Se enfrentarán a los Cavaliers de Cleveland. Con otra vez la fiebre periódica de apoyar a Ginobili hasta que se le suma un Noberto que parece que está jugando bastante bien. Otra vez una final sin mormones. La casa de Antonieta. Jubilada retirada hace 24 años, recibe visitantes todos los días entre las 9 y el comienzo del sorteo de la Nacional. Domingos y feriados, espere la sentada en la vereda. Si usted ya no tiene abuela, ahora tiene la casa de Antonieta en Basavilbaso 1885. Y bueno. La realidad nos lleva a vislumbrar otra final del NBA sin blanquito. Los negritos están dando cátedra a los de la escuela de San Antonio que otra vez tienen a Ginóbili. Y otra vez nos vamos a tener que bancar a ese Ginóbili agrandado por ser el héroe nacional. Ese héroe nacional perfecto de Bahía Blanca que solamente tuvo un fraude inmobiliario que nadie, nadie investigó bien. Porque Manu Ginóbili vienen con sus dólares a comprar terreno en Bahía Blanca para hacer cosas turísticas. Ese Manu Ginóbili que la está haciendo en grande se cree que queda bien. Allá ayuda a los pobres como lo obligan a hacer todo lo de la NBA, a tratar con los pobres y acá, y acá no hacen más que comprar tierra. Otro más que se va del país y viene a comprarlo en parte. No vamos a quedar con el país de Ginóbili, Batistuta, Balbo y todos los grandes que cada vez compran más tierra y no la plantan, señores. No, no, no, lo único que vienen a este país a cazar patos, señores. Vienen reyes, virreyes, todos viajan a la Argentina a cazar patos. ¿Y cómo se puede hacer negocio y comprando tierra para que los americanos vengan a cazar patos? ¿Cómo le gusta a los americanos venir a cazar patos a la Argentina? Amistoso internacional para cumplir el contrato, queda muchos euros. La selección argentina de fútbol empató 1 a 1 con Suiza en un discreto amistoso preparatorio de cara a Copa América. Los dos goles se hicieron en el segundo tiempo, a los 4 minutos. Tevez abrió el marcador con una palomita y a los 19 trailer empató para el local. Relojería Roticería el Pollo a Tiempo. Gran variedad de platos y hortalizas. Te preparamos el pedido mientras te quedas esperándolo en el hall de entrada, en tu coche o en tu casa si llamaste por teléfono. Justamente envíos a domicilio al 435 y El Pollo a Tiempo, tus mejores vacaciones. ¡Qué selección de mierda, señores! Hay que elegir entre la mierda y quedarse con la mierda. Esa es la realidad. La Argentina no hace más que jugadores para el fútbol europeo. Los prepara tanto para el fútbol europeo que después ni gana tienen de jugar en la selección nacional argentina. Ya no hay nacionalismo. ¿Dónde está Perón que nos daba a esos atletas pensando en el futuro? ¿Dónde está la Guerra Fría donde había que competir por ser el mejor país? No quedamos fuera de todas esas cosas. Este país no tiene sangre, señores se <laughs> crean jugadores de fútbol para encajar en, los esquemas holandeses. No se puede hablar de otra cosa más que de la triste realidad. Los mejores jugadores no son más que otro que Pupi Zanetti. Este tipo que corre con la bola, ese centrofobo que no era forward, que no era el lateral, ese jugador que no juega nada pero juega todo. Ya no queda más, señores. Los nuevos pibes no nos van a llevar a ningún lado. Los nuevos pibes lo único que quieren un contrato comercial y muchos millones de dólares. Eso es lo que quieren. Y a cambio no ofrecen nada nada más que gambetas cuando lo firma una cámara que le lleva al estrellato internacional. Pero no, ¿quién quiere un amistoso en Basilea? ¿Dónde queda Basilea? ¿Quién es Basilea? Encima en la ciudad del Coco Basilea ni siquiera ganamos. Qué buenas reflexiones. Torneo local de la APA. El equipo de Miguel Ángel Russo fue sepultado en el cementerio de los elefantes. Los millonarios todavía están jugando con Godoy Cruz. Mentira, ya perdieron. El Cuervo le empató al bichito en un partido de fábula. El Rosario Central ganó y Newells perdió. Ya no tache, escrache, fibrones Faber-Castells en sus tradicionales paquetes por 6 y por 12. Porque escribir es resistir, es perdurar y transcurrir es honrar la vida. Done sus órganos respiratorios. La gran basada, señores. El campeonato no estaba para nadie. Tendría que quedar desierto. Tendrían que dar vuelta a la tabla y dárselo a Quilme o a uno que vuelva. Y vuelve el de Bahía Blanca. Y este campeonato que no tiene gente estable. Ya no se puede mantener a nadie en un buen nivel. Y ahora tenemos cualquier cosa, señores. La cosa es clara. Ramón Díaz como quien no quiere la cosa. Que no se sabe si es buen técnico, si gana de pedo. Si gana con un gol, pero gana con un gol y se lleva los tres puntos que son lo más importante. Nadie puede hacer eso estamos hablando de un fútbol cada vez más competitivo, pero por lo mediocre, señor. Este, este relator, este charleta del fútbol está cansado de hablar del fútbol cuando no tiene ganas de hablar del fútbol. Este tipo un día se va a ir a su casa y se va a ir a dormir. ¿Por qué? Porque el fútbol no le da más nada. El fútbol ya dio todo lo que tenía que dar en este país y ya no queda más que tristeza, señores. Ya ni mi abuelo escucha la radio. ¿Por qué? No porque sea viejo y senil. No, señor. Porque el fútbol ya no le da nada. Ya no reemplaza ni a la familia. Ya no reemplaza ni a la sociedad el fútbol no educa, el fútbol no da potrero, el fútbol no da más nada, señores. A todos esos pibes que están luchando para ser jugadores de fútbol, que la corten, señores, que no se dediquen nada más al fútbol porque hace mal, no te lleva nada, no te hace ni mejor persona, ni mal tipo, ni nada. Ni siquiera ni siquiera por las minas porque ahora se la están llevando todos los tenistas. Y ahora los tenistas no se la van a llevar más nada porque le están yendo mal a los tenistas la, las minas le quitan las piernas a los tenitas Así no se puede hacer deporte. No hay que coger más. Eso es la verdad. Si coges te va mal en la vida. Porque la vida te empieza a arruinar cuando empezás a meter las cosas por ahí. Es eh, meter la cosa una vez que la embarras, ya la embarraste mal y no salís más. Te atrapa, la mujer te chupa todo. Qué barbaridad. No queda más nada, ya no queda nombre. Noticias varias, Claudio Ranieri fue anunciado hoy como nuevo entrenador de la Juventus, el equipo más veces campeón y más popular de Italia, que ya concretó su retorno a la Serie A del calcio. Pedrito Troilo fue presentado como nuevo técnico del club independiente, que no es Under. Ni me el más que hacer café, trae lindos recuerdos. con de Antigüedades, compra y venta de objetos de épocas pasadas. Aceptamos hasta la década del 60. Sí. A la voz de Aura le llegó el momento de Pedrito Troglio, aquel que supo hacer las delicias del equipo argentino ya del 90. Esa garra, esa prestancia del jugador, indomable, indestructible, no habilidoso, pero no importaba porque eso era nombre. El gran Simón, Canige en su mejor época, Justi, Troglio, Batista, eso eran hombres de buen pie, señores. Buen pie porque te talaban las patas, señores. Eso no tenían problema con las mujeres porque eran todos feos. No había mujer que se le acercase y por eso se concentraban en el fútbol. ¿Cuándo volverá la época del feo? Que se mueran los gagos y los redondos, eso están haciendo pelota a nuestra selección nacional que queremos que sea tosca, busca, musca y todas palabras que no sé cómo significan. Vamos a ver si la cosa cambia para la semana que viene, porque esto no tiene más sentido hablar, señores. No nos quedará que hablar que otra cosa del lacrosse. Se viene el especial de la lacrosse, señores, y el fútbol sigue dando tampoco, se viene el especial de la lacrosse. ¡Qué barbaridad! No va loco. Y nos vamos, nos va. Gimnasio La Nueva Flora. Vení, te hacemos cagar corriendo hasta que renueves toda la flora intestinal. Vení a Gimnasio La Nueva Flora. Una fauna de lapsos reaccionarios te está esperando. the from the dawn, I found me a new world, babe. I guess I'm happy where I am right now. Out from the cracks of walls comes the sunshine. Leave me alone, I'm here for a long time, babe. I guess I'm happy where I am right now. clothesline Just like the old days Promise yourself you change all my old ways, babe It's much too late to tell yourself those lies Having the best time I los Estados Unidos los que deben liderar cualquier mediación, asegura. Sholki Palki, sin pelos en la axila. ¿Cómo se debe avanzar a una señorita en el baile? Contacto. ¿Cómo se jura perpetua fidelidad a la membresía de una logia? Con un pacto. ¿Cómo se muestra una extensa pieza musical en radio? En forma compacta en Joystick Party discos compactos, realmente compactos. Para hoy tenemos discos compactos, ¿sí? Lo pasamos de ayer, de no, de ayer no, de mañana para hoy, que esa sección en la cual Martín Parodi se agarra un disco, va en realidad, una primero una banda, si se quiere, ¿no? Después agarra cada disco de la banda y de cada disco lo resume en 10 minutos y te picotea un poquito de lo mejor y te habla un poco de qué tema está bueno, qué está mal. Ya pasaron cuatro fascículos de, de pasaron tres de New Order y viene el último. Y se vienen seis ¿Este es el último New Order? No, ya pasó. Se vienen seis capítulos de la mejor banda de la historia. La oreja de Bango. No, The Cure. Los Cure. Los Cure. Los Cura. Exacto. Los Curas. Los... La, la mejor banda empieza con D. The Cure. Todas. The Beatles. The Who. The Queen. The <laughs> Cranberries. bueno, los Cure, vamos a saltearnos el primer disco que salió en 1979, que se llama Free Imaginary Boys. ¿Por qué? Porque ellos, los Cure, antes de sacar ese disco habían sacado tres singles. Simples. O singles. simples. Que fueron Killing an Arab, Jumping on Someone's Stream, Train y Boys Don't Cry. Que después no los pusieron en ese disco en Free Imaginary Boys, sino que lo dejaron así como simple. Eh, ya está. Pero, claro. En el 1980, como se hizo tan popular el tema de este Boys Don't Cry, para la edición para Estados Unidos y, para el resto del mundo, hicieron? Hicieron el mismo disco que Free Imaginary Boys, pero le agregaron estos tres simples que le contaba y eh, agregaron un par de temas más y ah. sacaron algunos. Entonces un disco así, medio híbrido, medio mezcla, pero que terminó estando mucho mejor porque tenía los tres mejores temas que justamente son Killing al Arab, Champions and Wallace Train y Boys Don't Cry. Esto salió en el 80, sí, un año después de la salida de Free Imaginary Boys y el sonido de los Cure en principio era mucho más punk que lo que eran que lo que fueron después, ¿sí? No todavía no tenía ese sonido así oscuro, dark, ah. gótico. Si se quiere. quiere. Así que vamos a escuchar el disco completo, pero resumido en 10 minutos. The Cure, Boys Don't Cry, disco de 1980. the tap drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip, drip. Everyone a nine inch ice bag with high definition and a adapter and a 15 inch food. Decorating piping Please send this And if you knew nothing, could replace you. If you were saying your heart wouldn't ache. But so what? pretend that real one is still another time. Forget all Walk in the crowd, you won't leave any trace. It's always the same, you jump in someone else's train. It won't take you long to learn the new smile. You have to adapt or you'll be out of style. It's always the same, you jump in someone else's train. so close behind, but she then turned around. staring at the sand, staring down the barrel at the Arab on the ground. The sea is open mouth, but I hear no sound. I'm alive. I'm dead. I'm the stranger killing an Arab. I can turn and walk away, or I can fire the gun. Staring at the sky, staring at the sun. Whichever I choose, it amounts to the same. Absolutely nothing. tiene o tuvo padres, pero no queremos sensibilizarlo. En Yolki nos estamos dando cuenta de algunas cosas. Time to go home, my friend. It's time to go home. To sleep. Llega el momento del del día. Eh, llega el momento del día en que, lo mejor que puedes hacer es dormirte. Dormirte. Sí. Y esperar que todo haya sido un sueño o una pesadilla. <laughs> Este sábado vuelve a Cholki Party. Tenemos fiesta eh, en zona 79, en San Sarmiento al 1039. The place where everything could be possible. Fiesta. son 79, 79. Fiesta rockera con rock de los 80, 90 y 00, ¿sí? Con Nacho Espumao y con Steinboy. Y además va a tocar Raciados Veranos. DJ Daddy. DJ Daddy. <laughs> DJ Papito. Nuestro disco de la semana se llama I Created Disco. Yo creé el disco. Es un tipejo. Kevin Bacon. No, que se llama Calvin Harris nombre de historieta, pero es un músico real. Como Tony Rasco, como era el que a decirle hoy? Ronnie Rasco, Timber Rasco, Rosco. Mark Ronson. <laughs> Mark Ronson. Mi nombre, parece bien seudónimo soy, este Mark Ronson. Calvin Harris es amigo de Mark Ronson. Ronson. Vamos a escuchar haciendo Merry Making at the Place, el disco se llama I Created Disco. Y como se pueden ir dando una idea, tiene que ver mucho con la música disco y la música electrónica. Hasta mañana, esto Oh. Oh. Come into my house, you're invited into my house, entering the back of my house, welcoming you into my house. Come into my house, oh. you're invited into my house. Oh. Entering the back of my house, oh. welcoming you into my house. I've invited loads to my house. Oh. Loads of people come to my house. Oh. They take stuff inside of my house oh. and smoke stuff outside of my house. Jamaican, talk making, At my place, baby, have my place. Every Jamaican. And I've seen the people, oh. lots of people at my front door, oh. lots of people in my front door, oh. trying to get into my house. But I've seen the people, oh. lots of people in my front door, oh. lots of people at my front door, oh. trying to get into my house. Oh. taking. Oh. All the stuff that I've been taking. Oh. All the stuff that we've been taking. We're merry making. Oh. All the stuff that we've been taking. Oh. All the stuff that I've been taking. Oh. All the stuff that you've been taking. Oh. da el besito de las buenas noches.